الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Gospodaru počasti nas da budemo iskreni, u svim svojim dijelima je ti kazao illa ibadake minhumul muhlasin da Iblis neće moći zavesti one koji su Allahu iskreni. Gospodar počasti nas takvalukom je si ti rekao innama je takabbalullahu minal mutaqin da Allah prima samo od onih koji su njega svjesni. I počasti nas gospodaru ustrajnošću svakom dobru kojeg činimo i kojeg radimo jer si nam jezikom svoga pegambera Muhammeda sallallahu alaihi sallam rekao da je najdraže tebi ono u čemu čovjek ustraje. Salavat, salam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi sellem. mir i spas njegovoj časnoj i vrloj porodici, plemenitim i čestitim ashabima i mir i spas neka je svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas počastiš da budemo od onih koji se na najbolji mogući način koriste onim čemu si ih ti pouči. Draga braćo i poštovane sestre, na samom početku ću vas zamoliti da se malo pomaknete naprijed. Na samom početku ću vas zamoliti da se sjetimo Fatihom i dovom imama i u hadijsku zbirku čitamo. Ridaj lillahi al fatiha Došli smo do 36. poglavlja u sahimu imama Buharije do 103. hadisa. Naslov ovoga poglavlja glasi Babu men šajan farađahu hatta Poglavlje onaj koji nešto čuje pa opet upita onoga od koga je čuo kako bi potvrdio onu informaciju koju je dobio. U ovom je poglavlju Imam Buharija govori o jednom vrlo bitnom aspektu učenja. Vrlo je bitno da svako ko uči, ko pokušava doći do znanja, da ima dvije osobine. I Ulema kaže, onaj ko ima osobine suprotne tim dvijema osobinama, nikada neće da učiti. Kaže Ulema, neće naučiti znanja onaj ko se oholi i onaj ko se stidi. Znači, suprotno od toga, moraš biti ponizan i ne smiješ se stiditi ili stidjeti da upitaš. I ovo, ovaj naslov se odnosi na to. Bez obzira koliko nas stvorenja vole, čak i najbliža nam, onoliko koliko roditelji izgaraju za svojom djecom, nismo mi ti stvorenja koji jedni drugima možemo učiniti ono što je najbolje za nas. Prije par dana slušam lijep jedan detalj koji spominje Šehali Tantavi u jednoj svojoj knjizi, jedan veliki islamski učenja kaže sin je trebao da putuje avionom i let je bio u tri sata i legao je prije podne i rekao majc probudme me na podne da na podne i da idem na aerodrom a majka je sjela i gledala prevrtala ove kanale i gledala kako je nevrijeme i u srce majke gospodar je spustio strah za dijete i ona je ušla kaže u sobi a njega čujem on diše duboko spava usniva slatko nema i kaže ona odluči strah me da poleti ne bi li, jel, ne, ne, može i avion se srušiti i ona je čekala da bude tačno tri sata kada avion poliječe i došla je da probudi sina i napravila se kao ja ću njemu reći ja zaboravila ja mislila da je let u uši stupi kaže kada je prišla sinu sin već preselio i to je mislim gospodar nas uči da koliko god jedni drugima želimo dobro Nismo mi ti koji možemo obezbijediti to dobro. Bez obzira koliko se insan trudio i koliko ulagao. Zbog toga ovo poglavlje se treba vezati za ono što je bitno. U životu postoje i to je ljepota učenja Islame. Ne znam, možda nekada, ako budemo imali vremena da objasnimo u islamskom pravu kako se tretiraju naše potrebe. Imamo nužne stvari. Insan ne može da ne jede. Imamo potrebne stvari, ali ne nužne. Imamo lijepe stvari. U savremenom dobu sve se te stvari pokušavaju izjednačiti. Nužno ti je da jedeš. Lijepo je da jedeš nešto što je ukusno. Ali postoje stvari koje su luksuz. I kada se ove stvari pomiješaju, onda čovjek zaboravi na ono što je jedna od najvećih istina našeg boravka ovdje. A to je da nećemo odgovarati za halal i haram nego ćemo odgovarati za halal. Za haram se zna. Haram je nešto za što si odgovoran kod gospodara. Nije što gospodar pitati zbog čega si alkohol pio. Zato ide kazna. Ali će te pitati na koji si način zarađivao svoj novac što ti je halal, na koji si način, kao što Resulullah kaže, trošio taj novac, na koji si način trošio svoj najveći kapital. A najveći kapital koji ti ja imamo su sekunde, minute, sati, dani, mjeseci i godine našega života. To je najveći kapital. To kad izgubiš, nema više. Ne možeš to ničim, ničim povratiti. I sada hadis koji je ovdje imam Buharija stavio upravo govori o tome. Govori o odnosu prema onome što je oko nas. Kaže حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم prenio nam je Said ibn Abi Marijem od Nafija, od e, sina Omerovog, od ibn Abi Mulejke, da je Aisha. E ovdje se sada opisuje naša majka Hazretija Iša radijallahu anha, kakav je bio njen odnos prema Resulullahu i generalno prema znanju. Kanet la tesma'u še'en la ta'rifuhu. Nikada Hazretija Iša ne bi čula nešto što ne zna. A da ne bi illa rađat fihi hata tarifeu, da se ne bi vratila opet upitala je li to zaista tako kako bi potvrdila tu informaciju koju, koju je dobila. Wa anna nabija sallallahu alaihi wa i da je vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao husiba ona osoba koja bude polagala račun takva će osoba biti biti kažnjena. Kalet Aisha. Onda je Aisha čula to od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i upitala Fakultu ja Rasulallah se lejse kuru Allahu ta'ala Zar nije uzvišeni Allah rekao seufe juhasebu hisaben jesira Takva osoba će polagati lahak račun Resulullah kaže ko bude polagao račun bit će kažnjen Gospodar u Kur'anu kaže takva osoba oni koji su sretni kojima knjiga bude data u desnu ruku knjiga njihovih dobrih dijela onaj takva će osoba biti onaj polaga će lahak račun. E sada kalet tada Hazret je išao hoće da nama prenesi šta joj je Rasulullah rekao. Allahov poslaniće ti kažeš onaj ko bude polagao račun bit će kažnjen. Uzvišeni gospodar u Kur'anu kaže فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ jesira, Polagat će lahak račun. ma zalikil tada joj je Resulullah sallallahu rekao polaganje računa spomenuto u kuranskom ajetu je samo izlaganje dijela bez polaganja računa. Walakin hisab Znaj da ona osoba s kojom gospodar uđe u detalje, detaljno polaganje računa, takva osoba će propast. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu je osnova za jedan odnos koji svaki vjernik i vjernica mora imati. Najbolji od nas to imaju u svakom svom djelu. Općenito bi mi barem trebali jednom u hefti dana imati jednu takvu sjelo sa samim sobom. To se zove muhaseba. Da insan sjedni pa da razmišlja šta je u toj hefti učinio od dobra, a šta je učinio od lošeg. Da bi znao da mu sa svim tim treba izaći pred uzvišenog stvrtelja. Spominje se da je jedan babo uvijek od sina tražio u jednom periodu, nekih desetak, petnaest dana, ispričaj mi šta si taj dan radio. Pa bi sin sjeo i priča, babi, jutro sam ustao, pa sam uradio ovo, pa I tako nekoliko dana. Kaže, nakon desetak dana, kaže, sin, babo, ovo se više ne može izdura Ja dođem i te moram ispričati šta sam sve radio. Kaže, tako mi gospodara, sine, ja neću to da tebi otežam, nego hoću da te podsjetim kako će ti biti Allahu dževab dao. Valja gospodaru da to odgovori za sve što insan radi. Ono što je što nas uči Kur'an i Sunnet jeste da onaj kom je gospodar hoće dobro počasti ga na sudnjem danu i to je trenutak jel, proživljenja, trenutak i uvijek spominjem onaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam svaki rob će biti proživljen u onome u čemu je, u čemu je preselio pazi u čemu ćeš preseliti Danas je dan prošao, nema. Mi smo ispratili s akšamom, smo ispratili dan. Došla je noć. Ovaj dan je jedan sanduk dijela koji smo ti i ja poslali na hire U njemu su i dobra i naša loša djela. Nikada se više taj sanduk nama neće vratiti, niti će se otvoriti prije kijametskog dana. Blago onome koji u svoj sanduk stavio dobra djela. Blago onome koji je sabah klanio. Blago onome koji je jutros proučio deset sahifa, 15 žust, Blago onome koji je danas rekao subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, koji spominju Allah. Blago onome. Blago onome koji je danas pomogao svome vratu. Blago onome koji je danas čestito, marljivo svoj posao radio u nastojanju da stekne halal obskru. Polagat sa sobom, pazite, taj osjećaj imat da insan sjednije sa sobom pa da kaže dobro šta sam ja uradio. Kaže Hazreti Omer, radi Allahu hasibu enfusekum qabla entu hasebu. Polažite račun sa samim sobom. Svidi račun sa samim sobom prije nego što se svede račun. Wazinu a'malekum qabla juzene Alekum I kaže izvagajte svoja djela prije nego što vam djela budu izvagana. Na proživljenju i to bih vas zamolio da imamo kao princip u životu. Ono što čovjeka navede na oholost nije samo to i nije to samo fizička ljepota. Nije to samo ugled i utjecaj u društvu koji insan može imati. Ono što čovjeka može navesti na oholost, jesu i njegova dobra djela. Pomisli, subhanallah, ja jutro sklanio u prvom safu saba ili mamio saba, pa sam proučio dva, tri džuza, pa sam ne znam uradio ovo, pa sam uradio... Dođe na kraju dana u akšan, dođe o samom sebi ima mišljenje gore nego što i blise misli o sebi. A misli da čini, misli da čini dobro. Oholost je prva stvar za koju se treba insan preispitivati. Vidjeli su jednog ashaba kako sam radi neki posao koji inače su drugi radili za njega. Pitaju ga zašto to radiš? Kaže, digao se nefs pa sam htio da mu pokažem gdje je mjesto. Digao se, no jednostavno čovjek pomisli jesam ja sad pametan, jesam. Kaže, znali su plakat kad im dođe par ljudi da ih sluša na predavanje. Jer misli, nešće se moj uzvići, ja ja sam neko i nešto. Jedan veliki šejh Rahmetullah Aleša Aravi kaže njegov učenik nisam vam ovo pričao dok nije šejh preselio. Kad bi završio sa predavanjem otišao bi šejh da čisti toalet. I kad smo ga pitali, ja sam samo to znao, pitam ga ja što to bolan radiš, pa mi ćemo, to je javni vec hiljadu i po, ljudi je prošlo tuda. Javni je u džamiju koji. Kaže, hoću da pokažem nešto gdje, gdje mu je mjesto. Pa se ne oholi. Ono što je Hazreti Omer rekao, hasibu enfusekum kablen tu Vagat, pazite, pravi vjernik se preispituje prije djela, dok čini djelo i poslije djela. Munafiku je svejedno. Svejedno mu je. Kao što Resulullah kaže, munafiku je grijeh poput mušice. On misli, mahne i ode. A vjerniku je, kaže, grijeh poput brda. Tako, tako ga doživljava, tako ga osjeća. E sada, šta u ovome Zbog čega naglašavam ovaj osjećaj poniznost pred stvrtelj? Resulullah je rekao, hadi bilježi muslim, zaista niko od vas neće ući u džene svojim djelima. Nije rekao Resulullah zbog svojih djela, nego svojim djelima. Kažu ashabi plementi, wala enta ja Resulullah, zar i ti Allaho poslaniće, zar ćeš i ti ući? Da, zar i ti nećeš ući svojim djelima, kaže Resulullah, wala en, nija ja neću ući svojim djelima. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Illa en jete Allahu bi Osim ako me Allah svojom milošću ne obuhvati. Mi ćemo ući, mi čin ćemo dobra djela. I to će biti sebe. Ali je rahmet Allahov, milost gospodara, pa je to prvo nadahnuo nas da to činimo, pa nam dao snage da to činimo, pa nas počastio da budemo iskreni u tome i onda nam se smilovo na sudnjem danu to od nas primio. Jedan od najljepših primjera, ovaj, zato je, jedan je velikan pričao, kaže, vidiš dijete, kiša pada. Ona se skuplo, šučurla se i prodaje nešto. Beznačajno, ne treba ti čovječ. Pitaš ga koliko je to, žao ti djeteta. Pa kaže, Marka, ti koliko imaš tu, deset, evo ti deset maraka i uzmeš to. Tako ti Allaha, jel to dijete zaradilo ti deset maraka? jel si mu i ti poklonio? Tako i naša djela. Zbog toga su velikani govorili, gospodaru, kako da ti se zahvalim, a ti si me, ti si me na da ja kažem alhamdulillah. Kaže, objavio je gospodar Musa ali kaže, kada to shvatiš, tada si mi istinu zahvalan. Kad shvatiš da je svako tvoje stanje, pa i zahvala meni, koju mi ti izričeš, snagom koju ti ja dajem tada si mi zahvalan. Sa sobom, i tu je pogotovo, jedna stvar je bitna u oči u kojim se ti relacijama. Svakome od nas, kako insan sazrijeva, idu u godine, ulazimo u relacije. Kada su mladići djevojka sami, odgovorni su prema svojim roditeljima, prema braći i sestrama. Oženi se, udase, Postane odgovoran prema bračnom drugu. Dobije djecu. prispitivanje. I zbog toga velikane, Abdullah ibn Mubare kaže, nisam učinio grije, a da nisam vidio trag tog grija ili na svojoj porodici ili na svojoj djeci. Tako doživljavam da, sam to, to je posljedica mog odnosa prema gospodaru. Zbog toga kada čovjek pogotovo je zato dobro da insan najveće kad se spusti noć i evo mi smo u ovome periodu kada je onaj kada je zima za zimu kažu jednu lijepu rečenicu kažu zima je proljeće vjernika kaže Ešita'u rabi'un mu'min. Kaže, ešita'u on mu'min. Kaže, zbog čega? Kaže, alhamdulillah, kratki dan. Pa ih je lahko postati. Ti subhanallah duđe iz posla, ama ne tu ti ifta. Akšan A kaže, duge noći. Pa čovjek može uzeti od noći dio kada će klanja dva rekiata. Pa malo zatvoriti vrata svoje sobi pa razmislite gdje je i šta je radi? Ovdje još iz hadisa ovoga Hazretija Iše vidimo jednu stvar. Vidimo da je Hazretija Iša pitala Resulullah sallallahu alaihi za nešto što, što se njoj učinilo da je na prvi pogled jel, suprotstavljen. I vidimo da je Resulullah sallallahu alaihi sellem Hazretija Iši objasnio da polaganje računa koje se spominje u Kur'anu koje gospodar spominje u Kur'anu se odnosi na pregled dijela. Čak u jednom hadisu Rasulullah kaže da će Allah Đelešanu svome robu kojem će oprostiti reći na sudnjem danu. Kaže, jesi li tada uradio to i to? Kaže, kazat će rob, on ili ona. Kaže, jesam gospodar. Kaže, jesi li taj dan uradio to i to? Jesam gospodar. I kaže, tako kompletan njegov život. Kao, kao film života će proći pred insanom. Onda će mu gospodar postaviti pitanje, jesu li ti moji meleki, ovi koji su pisali djela, nešto dodali od sebi? Jel ti učinjen neki zulum? Kaže, ne gospodar ono što piše u ovome kitabu ja sam i učinio. Tada će mu gospodar reći sam od gospodara da bude oti. Kaže, onako kako sam pokrio tvoje grijehe na dunjalku, tako ti ih opraštam danas na Hiratu To je najljepše što insan može čuti. Onaj kome Allah hoće dobro, primi mu dobra djela i uvećaj. Oprosti mu loša djela i pogriše I šta, šta je najbitnije? Pokloni mu sva sve blagodati koje ti Allah dao u životu. Pazite, najmučniji čovjek danas, da kažemo ima milijard, jedan dan svoga života ne može kupiti. Ako mu je došao jeđal došao mu je Ne može minutu, sekundu života ne može kupiti. Kaže se u jednoj predaji da je neki čovjek 70 godina i badeti u gospodaru. I kada je došao trenutak da preseli, gospodar je naredio meleku smrti, uzmi njegovu dušu i neka ide u džennet mojom milošću. Kad je došao kod podbožnjaka, Melek kaže, gospodar, mi je naredio da ti uzmijem dušu i da ideš u džennet Allahovo milošću. Kaže, ne, ne, ne, ja hoću da idem svojim djelima. Ne. Zaljubljenost u sebe je opasna. Još ako se zaljubiš u svoje djelo, još je opasni. Kaže, gospodar, dobro, dajte, dajte da mu vagamo djelo. Kaže, stavite samo jednu blagodat, ovam. A na drugi tas sva njegova djela kad je ta blagodat, evo blagodat vida. Kaže, kad je ta blagodat došla, sva ova djela su odjednom pa Nikakvu vrijednost nije Jer nije bio u stanju da zahvali Allahu onako kako priliči na, na jednoj blagodati. Zbog toga pokušajmo da imamo svoje trenutke kada preispitujemo svoja djela. Vjernik i vjernica se preispituju prije djela. Imamo dobri djela, alhamdulillah. Hajmo se preispitivati prije djela dok činimo djelo i poslije djelo. Zapiši neke stvari koje si dobro učini. Zamoli gospodara da te počasti da se vratiš tim dobrim djelom. Ali zapiši neke svoje grije, ali onom običnom olovkom. I reci je stakfirullah. Kaže Resulullah, ja svaki dan molim Allaha da mi oprosti i njemu se kajem 70 puta. Za to nije svođenje računa sa samim sobom. Samo zamisli da se ono, kao što se gumicom pobriše grije, pobriše se moja i tvoja sramota, moja i tvoja bruka. Hasan al Basri je rekao da je gospodar dao da grijesi smrdi. Niko ne bi mogao živjeti pored ljudi, jer bi svima nam smrdjeli naši grijesi. Gospodar nas počastio, sakrio naše grije. I molimo gospodara da nam dadne da u danu ove tri stvari, da nam on primi i uveća dobra djela da nam on oprosti naša loša djela i da nam on iz milosti svoje pokloni sve blagodati koje nam je dao. Često ljude danas navlače na to da ne razmišljaju o onome što imaju, nego im govore o onome što, što nemaju ili što neko drugi ima. Nikada, kaže Resulullah, nemoj gledati one koji su iznad tebe, gledaj one koji su ispod tebe. Kaže Hazret Abu Zer, oporučio mi je Resulullah sallallahu alaihi da u Dunjaluku gledam one koji su ispod meni, a u Ahiretu jel da gleda one koji su koji više čine i bar. Ovaj hadis Resulullah sallallahu je velika jedna, velika škola u pristupu životu. Nemojte dozvoliti da se desi da vam nešto nije jasno. Da onaj kod koga ste bili, sa, s kim ste razgovarali, kaže nešto. Pa da onda to ne razumijete kako treba, a stidite se da pitate. A stidite se da pitate da vam se pojasni. Čuvajte se malih riječi. Čuvajte se malih riječi. Alhamdulillah, Allah nas je počastio da se evo onaj družimo sa hadisom Resulullaha sallallahu To je malo. To je eto, jedan naš mali doprinos oživljavanju sunneta Resulullaha. Prakse njegov. Meni je duša boli kad dođem vaščin cuđe djevojka lijepo pokrivena, sve fino. Najnoviji mobitel je kod nje sve. I onda uzme pa lijevom rukom jedi. Ja kažem, ako je ta stvar koja je banalna, mislim da desnom rukom jedeš. Ako joj je ona teška, pa je, li ustajanje saba lakše od toga? Je li joj proučiti deset sahifa Kur'ana lakše od toga? Neke osnovne stvari, mi od njih moramo polaziti. Desnom rukom da je. Onaj ko oživljava sunnet Resulullah, sallallahu alaihi wasallam, njegovu praksu, njegov način, ako Bog da bit će proživljen uz Resulullah. To je nešto čemu, zbog čega zaista trebam moliti gospodara da nas počasti jedna krajnja ustrajnost. Ustrajnost. One tri stvari sa kojima sam započeo, sa njima završavam. Allah je rekao da šeitan neće imati glas nad kim? Nad iskrenim robovima Allah. Ako ćemo iskreni Allah, ne može nam šeitan. Druga stvar, gospodar je rekao da on prima samo od onih koji su njega svjesni. Rad na iskrenost rad na svoju svijesti o Allahu, takvalku. I treća stvar, Resulullah je rekao da je sallallahu alaihi wasallam, da je gospodaru najdraže djelo ono u kojem ustraje. Meni je drago, čuo sam neki dan jednu lijepu stvar, njome ću završiti. Kaže, oko koje bdije, bolje je od oka koje plaće. Oko koje bdije, bolje je od oka koje plaće. Dajte da pokušamo da bdijemo. A nekada dođe trenutak, e znaš imali smo mi halku i alhamdulillah rahmetil. Imali smo mi tog i tog alima Allah mu rahmetil, umru u 70. godini, umru, a nikomu nije imao čašu vode da mu donese. Ili imao si komšincu preko koje si da si malo dobročinstvo činio prema njoj, mogu si džene A insan samog sebe navedi da to zaboravi. Oko koje bdije bolje je od oka koje plaće. Nemojte, danas mi puno svi plaćemo. Plaćemo za ovim, plaćemo za onim. Da smo iskreni, imali bi oči koje bdiju i ruke koje radi A ne bi bila to prazna priča. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo, da nas počasti da budemo iskreni, da budemo njega svjesni, da budemo od onih koji čuvaju svoja dobra djela tako što će biti ustrajni u njima. Ako nema nikakvih pitanja da proučimo do أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš počasti naša srca takvaluku. Gospodaru naš počasti naše ruke dobrim dijelima Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koji približava džehennemu. Gospodaru neka najdraži dan nama bude dan kada ćemo se sa tobom susresti, a ti budeš sa nama Gospodar naš počasti nas da iz ruke tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam napijemo se pića nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. Gospodaru naš uvedi naš šefatu Muhammeda sallallahu alaihi sellem u džennet počasti nas da bude budemo u društvu šehida, poslanika i tebi dragih robova. Gospodaru naš čuva islam našim rukama, gospodaru naš čuva islam našim očima koje bdiju na tvome putu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas sačuvaš svakoga zla i počastiš džennetom. Gospodaru naš podari nam svako dobro i počasti nas džennetu. Gospodaru našim prosti roditeljima, našima, braći i sestrama i svima koji su prisutni ovdje i koji su odsutni. Počasti nas da čuvamo umet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem činjenjem dobro. Počasti nas da obaramo svoj pogled i čuvamo svoja stidna mjesta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.